บุ๊กทูแปดอัชตัวเนเวลาเลกรูจูเลกัสขอโทษครับอัจปราโชกี่โมงแล้วครับ Atsiprašau, kiek dabar valandų? ขอบคุณมากครับ Labai ačiū. มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา Pirma valanda. มันเป็นเวลาสองนาฬิกา Dvi valandos. มันเป็นเวลาสามนาฬิกา trīs valandos มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา keturios valandos มันเป็นเวลาห้านาฬิกา penkios valandos มันเป็นเวลาหกนาฬิกา šešios valandos มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา septynios valandos มันเป็นเวลาแปดนาฬิกา aštuonios valandos มันเป็นเวลาเก้านาฬิกา devynios valandos มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา dešimt valandų มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา เว11วลันดุมมันเป็นเวลาสสิบองนาฬิกา12วลันดุมหนึ่งนาทีมี60วินาทีมินุติตุริ60สักุนจุมหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีวลันดาตุริ шешесдесят минучу หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง Para turi dvidešimt keturias valandas